الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin al'adabul mufrat wallafar abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimuhullahu ta'ala idan ba manta ba muna cikin jerin babukan da suke magana a kan abin da ya shafi sunaye da kuma alkunya a makon da ya gabata mu aji karatu ƙarshen babi na 364 babu shahabin a ƙarshen hadisi na 825 da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a babi na 325 a farkon hadisi na 826 malam ya ce babul asi wannan babi na gaba shi kuma zai karantar da mu hukuncin sanya sunan al'asi bisat ya halatta ko bai halatta ba al'asi to waɗansu malamai sun ce al'asi min al'isiyani ne daga al'isiyani sabo da aka ce al'asi sai ya zamanto mai yawan sabo kenan kamar yadda a can baya idan ba manta ba mun yi abin da ya shafi al'asiya al'asi yake to wannan al'asi sai ya zamanto sunan namiji ne nan wanda kuma yana nufin al'asi ai minal isyan waɗansu malamai kuma suka ce ma'akuzan minal asu wa kuwa al'itimadu alal suka ce al'asi daga al'asu ne al'asu kuma shine dogaro a kan sanda haka kace ce al'asi kamar ana nufin wanda yake dogara a kan sanda ko kuma hobi mun gane waɗansu malamai kuma suka ce mushtaƙun minal isi ko minal aisi ko kuwa shajarar kabir ita kuma tana nufin itaciya babba to amma dai abinda malamai suka fi tafiya a kansa shi da cewa al'asi daga al'isiyan ne shi ne sabo aka idan aka ce al'asi ana nufin mai sabo mai sabo to ya halatta a sa irin wannan sunan koko bai halatta ba shi ne imamul bukhari ya ce haddasa musaddad قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن زكريا قال حدثني عامر an abdullahi ibn mu'i'in kala samitu mu'i'an ya samitu nabiya sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu yawmal fathi yawma maka la yi ƙutalu ƙuraishin sabara ba'adal yau ila yawmul ƙiyamaci falam yudrikil islama ahadun minal usati ƙorashin gairu mutuɗin kada ismu hula asa san mahun nabi sallallahu alaihi wasallama mutuɗi'an wannan hadisin an karɓo daga abdullahi ibn mutuɗi ibn al'aswad al'adawi al-ka'abi wanda an haife shi a lokacin manzan allah da ransa amma bai yi wayan sanin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba da aka waɗansu malamai suka ce tabi'i ne amma lokacin da aka haife shi har wajen manzan allah an kai shi ya masa ta haliki shi abdullahi ne ibn to shi ne ya karɓo hadisin daga mahaifinsa muti da aka yi ce ƙala samitu mu'i'an ya ƙuli na ji mahaifina mu'i'an ya ƙuli yana cewa samitun nabiya sallallahu alaihi wasallam ya ƙuli na ji mahaifi sallallahu alaihi wasallama ya ƙuli yana cewa yau mafati maka ranar da aka buɗe maka ranar fatu maka ya ji manzan allah yana faɗar wannan magana manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce la yi kutalu ƙuraish ko? la yi kutalu ƙuraishin sabara ba da aliyau ilayau mulki mace madala ce la yi kutalu ƙuraish ba a ƙara kashe ƙuraishawa sabara a matsayin kamammun yaƙi a matsayin fursunonin yaƙi shine sabaran mun gane manzala ce daga yau ba a ƙara kashe wani bakurai shi da suna an kama shi a filin yaki ba a dalgawomi bayan yau dinnan ila yau mace har zuwa ranar tashin duniya to nan abinda manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi kamar yadda wasu malamai suka yi bayani al'ilamu bi anna musulmi na kulluhu wala yartar da ahadun minhum kamar tadda ku neman huri huriba wa na sabara manzan Allah anan yana sanar da mutane ne cewa kun ranar da aka zo aka ci maka ne manzan Allah yana ba da ishara cewa quraishawa gaba ɗaya za su musulunta idan kuma suka musulunta ba za su taɓa yin riddar su bar musulunci ba da haka ba za a yaƙe su da sunan yaƙi na musulunci ba a kama su a matsayin fursunonin yaƙi tun da sun musulunta kuma fahimci maganar manzan Allah da sun musulunta sannan kuma ba za su yi ridda ba kamar yadda waɗansu ƙabilu na larabawa suka dinga yin ridda bayan manzan Allah aka yaƙe su to ƙuraisha su ba za su yi haka ba amma a kama ba ƙuraishe a kashe shi da zalunci wannan baya cikin abin da manzan Allah ce ba zai sake faruwa ba amma dai da sunan yaƙi na musulunci wanda Allah ce ba za a ƙara kashe ba ƙureshi haka ba wannan kamar ilali ne manzan Allah yake cewa ƙureshawa za su musulunta ga baki ɗayansu sannan kuma in sun musulunta ba za su yi ridda ba da haka ba za a yaƙe su da sunan yaƙi na musulunci ba har a kama su a matsayin fursunonin yaƙi a ce a kashe su sai dai ni za a yi yaƙar da zalunci a kai farmaki na zalunci a karkace su wannan zai iya yiwuwa mun fahimci wannan jimlar haka manzan allah ya faɗa ranar da aka yi fatu makka sai ce falam yudirkil islama ahadun min usati quraishin gaira mutu daga nan sai ya ce falam yudirkil islam babu wanda ya riski musulunci mana babu wanda ya musulunta cikin usati ƙuraishin nan da ya ce usati ƙuraishin ba ana nufin masu saɓan allah a cikin ƙuraishawa ba a abinda yake nufi a cikin masu sunan al'asa kun fahimta a cikin ƙuraisha akwai masu wannan sunan da yawa to cikin masu bin irin wannan sunan na asa babu wanda ya musulunta a cikinsu gaira muti'in banda wannan muti'in din wanda yake ba mu wannan hadisi mun fahimci jimlai kenan a cikin a lokacin a makka kamar da alkabi yadda ya fara akwai masu wannan sunan na asa usatu jam'i ne nasu mun gane ai ma aslama ahadun mimman kana ismuhul asa babu wanda ya musulunta cikin masu sunan al'asa in banda mai wannan sunan wanda aka canza mai suna ya koma mu'i'i a cikin al'asa waɗanda aka sani a wannan lokacin akwai al'asa ibn wa'il as-sahmi akwai al'asa ibn hisham abul baktar akwai al'asa ibn sa'id ibn la'asi ibn umayya akwai al'asa ibn hisham ibn al-mughira al makhzuni wa gairihim da sauransu ne masu irin wannan suna na al'asa sai ya ce banda muɗi babu wanda ya musulunta cikin masu irin wannan suna kada ismu hul'asa shi ma sunan shi al'asa muɗi unda fasan mahun nabiyu sallallahu alaihi wasallama an sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mai suna an muɗi mun gani so kaga wannan ya nuna ne ba a sa sunan al'asa haramun yana daga shi sunayen da musulunci ya haramta ba a sa mutum wannan suna babu man da a sahibuhu babu man da a sahibuhu fayaktasiru um, um, wa yan usumin ismihi shay'an wannan babi na gaba zai karantar da mu hukuncin mutum ya kira wani mutum da wani suna da sunan shi amma fayaktasiru sai ya takaita sunan Wayan usumin ismihi shay'an ya rage wani abu cikin sunan nashi misali sunanta aisha sai a ce mata aish kaga ba da sunan ba can baya ya mana babin tasgiri ko a yi tasgirin sunan mutum kamar yadda manzan Allah ce ya unais kaga aka yi tasgirin ya halatta tunan kuma ba tasgiri ne za a yi ba sai dai za a rage ma sunan tsawo ne ya halatta ko bai halatta ba sannan mai hukuncin wannan ɓata suna ne ko ba ɓata suna ba ba shi ne malam ya ce babu man da a sahibahu wanda ya kira mutuninsa ko abokinsa fayakta wa wayan usumin ismihi shay'an sai ya taƙaita ya rage wani abu daga cikin sunansa قال البخاري حدثنا أبو اليماني قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني abu salama. anna aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya aish hadha jibrilu yaqra'u alayki salam qalat wa alayhi salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu qalat wa huwa yara ma la ara hadisin gaba an karbo shi daga aisha uwar muminai allah ya ƙara yarda da ita aisha take ba mu labarin cewa wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kiraye ta sai ya ce ya aish ka gama wanda shahidin ku ya aish sunanta aishatu sai manzala ce ya aish kaga ya yi ya rage sunan ya rage masa tsawo ashe nan babu laifi a iya rage suna kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a nan ya rage sunan aisha ya ce ya aish da ya kira ta sai ya ce haza jibrilu ga mala'ika jibrilu ya zo ya ƙarau alaikis salam yana karanta miki sallama kamar ka ce yana gaishe ki da hausa ya ƙarau alaikis salam ƙalat sai aisha ta ce wa alaikis salam nima ina karanta mai sallama mun gani ita sallama kana iya aika da saƙon sallama ka ce ma wani in kaje wani wani ka ce ina ce mai assalamu alaikum to anan wajibi ne shi kuma ya ce wa alaikum salam kun fahimta in mun zo babu sallama zai mana wannan bayanin nan sai mala'ika jibril manzan Allah ya ce mala'ika yana gaishe ki ma'ana yana karanta miki sallama yana yi miki sallama to za ta amsa shi ne sai ta ce wa alaihi salam kaga ta karba mishi kenan wa rahmatuhu wa rahmatullahi wa barakatuhu dama mai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana a cikin alkur'ani idan an gaishe kawai za ku yi tun bi hiyyacin faru dubi ahsani minne ya fame? me iya fahayu bi ahsani minha auru duwa kumai da daidai kumai da mafi alkhairin abinda aka ce muku ko kumai da daidai abinda aka ce muku su kaga nan sai ta maida ta yi mi ta yi ƙari shi cewa yi mala'ika ya ƙarau alaihi salam sai ta cewa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatu kaga ta maida mashi da min ha mun gane sai ta maida mashi da abin da ya fi abin da shi ya ga yadda ita da shi <clears throat> qalat sai aisha ta ce huwa yara ma la shi yana ganin abinda ni ba na gani nan da aisha ta ce da wata take mala'ika jibril ke ganin su su ba sa ganin shi ko koya ke nufi ta ce huwa yara ma la ara shiwa ehe Hmm. ita kuma ta gan shi ba sahi nan tana nufin manzan Allah manzan Allah yana ganin abinda su ba sa gani daga ciki yana ganin mala'ika jibril in ya zo wurinsa amma duk mutanen da ke wurin ba sa gani shi idan manzan Allah yana zaune mala'ika jibril yana iya zuwa su magana da manzan Allah ba sa jin magana amma manzan Allah yana jin magana mun gane ko ba sa ganin shi ai shi da ta ce shi annabi yana ganin abin da mu ba ma gani domin ai lokacin da ya zo ya ce mata haza jibrilu ya karwa alaikin salam ita ai bata shi abin da ya faɗa ba bata kuma gan shi ba kuma da shi ta ce wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuhu maza Allah da ya bai da ba ta zuba kowa kun fahimta wannan yana daga cikin kususiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika ko da rikida ya zama dan adam ya fito zai zo ya zauna ba su gane shi sai in ya tafi sai manzo Allah ce kun san kowa wannan siya sai ce mala'ika jibril ne wani lokaci yakan rikida ya shigo siffa ta wani sahabi musamman dihiya ibn kalbi in ya zo ya zauna ba sa iya gane ba dihiya ba ne ba sai in ya ta yi waye wannan sai dihiya ne sai ce ba shi ba ne mala'ika jibirin ne so shahida shahid dai a cikin wannan hadisun manzan allah ya ce ya aish ashe ya halatta a ɗan rage sunan mutum a rage masa tsawo wannan hadisun sahihi ne wa alaikum salam na'am mm. na'am a to kuskure ne kuskure ne ai kalat ta ga ita ke magana ko huwa yara ma la ara kuskure ne قال الإمام البخاري حدثنا محمد ابن أقبى قال حدثنا محمد ابن إبراهيم اليش اليشكري البصري قال حدثني جدتي أم كلثوم بنت ثمامة أنها قدمت حاجة فإن أخاها المخارب ابن ثمامة قال ادخلي على عائشة wasaliha an usmana ibn affan fa innan nasa qad aktharu fihi indana qalat fadakaltu alaiha fa qultu ba'du baniki yuqri'uki salama wa yas'aluki an usmana ibn affan قالت وعليه السلام ورحمة الله قالت fa ashhadu فأشهد, علي فأشهد على أني ra'aitu usmana fi hadal bait fi lailatin qa'izatin wa nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama wa jibril yuhi ilayhi wan nabiyyu yadribu kaffa aw katafi aw katifa ibn affan bi yadihi uktub usmu Kama kana allah yunzilu tilka manzila min nabiyhi illa rajulan alaihi kariman faman sabba ibn affan fa alaihi la'anatullah wannan hadisin shi ma daga aisha ko ko kuma daga ummu kulsum bintu sumama annaha qadimat hajjatan wata shekara ta zo aikin hajji qalat wa huwa ta zo aikin hajji fa inna akhaha akwai dan uwanta al-mukhariqa ibn sumama kala shi ya bata sako yace idan kin zo kin ga aisha udukuli ala aisha ki shiga wurin aisha uwar mu'mini idan kin shiga wurin ta wasaliha an usman ibn affan ki tambaye ta menene matsayin usman dan affan fa innan nasa qad aktharu fihi indana domin a garinmu mutane sun matsa ma usman ana sukar shi a wata ruwa ma ana zagin shi lokacin an shiga an shiga rudani na na siyasa din nan waɗansu sun zo da ƙarfin siyasar raba sahabbai gida biyu ɓangaren aliyu da ɓangaren usman to inda ke ɓangaren usman sai suna sukar aliyu inda kuma ɓangaren aliyu ne sai suna sukar usman mun gane tunda usman din nan kun ga har gida ma aka dira aka yanka shi karshe ne ke ta waye aka yi mashi aka ce da tsaya sai ya soka daga mulki shi kuma ya ce baya sabka karshe suka dira ya kashe shi to a bangaren su wannan marwayacin hadisin ko ita wannan marwayaciyar hadisi ummu kulsum bintu sumama Ɗan uwanta ya ba ta sako makarik ibn sumama su in kin je kin shiga wurin aisha ki tambaye ta me matsayin usman ne a musuluncin nan domin a garinmu mu ana ana ana aibanta shi to nan da ta je ƙalar ta ce fa kaltu alaiha sai ta shiga inda aisha take ke sai ta ce ma Aisha ba a ma aisha ki baniki yuqri'iki salam wani cikin 'ya'yanki yana gaida miki yana karanta miki sallama kun ganin ma karanta sallama ta sake fitowa wani cikin 'ya'yanki wa take nufi wanta wanda ya bata sako me ya sanya ta ce cikin 'ya'yanki domin ita aisha ummul na ce shi kuma mu'mini ne wa yas'aluki an usmana ibn affan sannan ya ce mashi fatawa wurinki game da usman dan affan Khalid sai aisha ta ce wa alaihi salamu wa rahmatullah ga ta karba sallamar ko Khalid sai ta ce amma ana game da usman ni dinnan da kake gani fa ashhadu ala anni ra'aytu usman fi hadal bait na shaida na ga usman dan affan fi hadal bait a wannan dakin nawa fi lailatin qa'izatin a wani dare wanda ake tsananin zafi ka'ida ai alharara a wani dare wanda ake tsananin zafi wa nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin annabin Allah annabi Muhammad wa jibril yuhi ilayhi malaika jibril yana masa wahayi Wa Nabiyu sallallahu alaihi wasallam yadribu kaffa au katifa ibn affan biyadi manzo Allah yana karɓar wahayi sai yana bugun tafin hannun usman ko kuma nan kafaɗar shi rawi yi shakku sai manzo Allah yana ce mashi uktu ka rubuta abin da nake gaya maka Usman ya kai usman kaga sai ya takaita sunan da ya ce usman sai ya ce Usman ya cire nuni ya cire alif da nuni ta gani ya taƙaita suna wannan kuma shi ne mahallin shahid ta ma kana lahu yanzu tilkal manzilata min nabihi illa rajulan alaihi kariman Allah kawo bai aji wani mutum matsayi irin wannan ga kaga manzan Allah ana masa wahayi yana cewa rubuta Allah bai shigo da wani mutum irin wannan matsayi sai mutumin da yake karimi babban mutum ne a wajen Allah ko ba haka ba da haka ta ce man sabba ibn affan duk wanda ya zagi dan affan fa alaihi la'anatullahi Allah ya sine masa albarka Allah ya sine masa albarka mun gane to Allah ya sauke ka ko ga yanzu ana zagin shigo shi sanya duk al'umma da ta bari ana zagin sahabbai a cikinta matsala ake samu matsala ake samu saboda allah ya ce man adali waliyan faƙad azan tuhubin harfi duk wanda ya adawa da masoyina to a sanar da shi yaƙi tsakanina da shi wa ya kai sahabban manzan allah zama masoya a wajen allah ta'ala to yanzu zagin fadi ya wuce manza ya wuce sahabbai yanzu manzan allah ake zagi ya za a zauna lafiya ai ba yadda za a zauna lafiya to allah sauki wannan hadisin wannan hadisin da muka ci na aisha din nan waɗansu malamai sun ce hadisi ne hasan saboda sa akwai muhammad ibn ibrahim waɗansu malamai sun ce makbulun amma sai dai har da shi ba ta kai abin gaba matsayin hadisi sahihi amma dai ƙarshen al'amari shi muhammad nasu da albani rahimahullahu ta'ala ya ce hadisin da ifi ne saboda wacce umu kulsun bintu sumama ya ce majhula ba a santa ba to shi kuma sharaɗin hadisi ingantacce sai an san marwatan duka ko ba haka ba allahu alamu allah shi ne fi sani mana ya ce babu babu zahamin sai kuma babin zahab suna zahab abinda zahab yake nufi shi ne ya za mu kira shi da hausa irin wuri ya cika a dinga turmutsi din nan cunkoso yawa zahab mun gane idan wuri mutane suka yawa kamar ina ana aikin hajji da wajen dawafi ana samun zahab sai a samu cunkoson mutane sai ga an kashe mutum sai ana dawafi kawai ga mutum ya faɗi ya mutu wani ma a ci taka shi kuma da nan amma yanzu da yake sun ƙara buɗe wurin an ta yin hikimomi da an daina samun waɗannan matsalolin da aka wurin jifa sai a samu ziham sai ga an tattake mutane musamman wani yana kokarin shiga ya jifa wani shi kuma ya gama yana kokarin fitowa to amma yanzu duka an magance waɗannan matsalolin saboda an ƙara inganta wurin to wannan shine zaham to na'am na'am hadisin na'am wanne idan eh. eh, ba ba rama mashi ta yaba ko ita ai kaga ba aliyun ta zaga ba abinda ta ce wanda ya zagi usman to allah ya tsine masa allah ya sine masa ai kaga dole zai bude baki ya zagi sahabin manzan allah kamar usman ai tsinanne ne so ba rama mashi ce ba ko kuma ta ɗauki bangare ba ne ba inda ta ɗauki bangare to sai ita ma ta zagi aliyu misali mun gane to ba wannan ce ba ita a lokacin iya sallallahu alaihi wasallam ya ce to suna cikin tafiya tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah ya ce ya ibna kasasiya ya kai dan kasasiya kasasiya din ihdai jaddatahu ɗaya cikin kakanninsa ne mata sai manzan Allah ya kira shi da kakan shi mun gane su ana iya kiran mutum da sunan kakan shi ya ibna khasasiya ya kai ɗan kasasiya ma asbahata tankimu ala Allah asbahata tumashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ya kai ibna kasasiya ma asbahata tankimu ala Allah ka gari mai karasa daga cikin ni'imomin Allah ga shi dai ka wayi gari kana tafiya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kultu sai ya ce bi abi wa ummi yana ba da fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka ya manzan Allah ma an kimu alallahi shay'an yau ba wani abin da na rasa na ni'ima kullu khairin kan asabtu duk wani alkhairin duniya yau na same shi saboda mai wai ya jera yana tafiya da manzan Allah to ai fana dace ba kowa Allah ya ma ba to shi kenan sai suka ci gaba da tafiya fata ala quburil na suna tafiya sai suka zo makabartan mushrikai inda ake binne kafirai faƙala sai manzan Allah ya ce baƙa sabaqa haula'i khairan kafiran waɗannan wanda suke kwance wurin nan alkhairi mai yawa ya kubuce musu ba su imani ba akwai alkhairar da ya kai imani da ba su imani ba ta kaga ya riga ya kubuce musu kuma bai samuwa tun da an riga an mutu sun ta ala gurin musulmi na sai kuma ga sun zo makabartan musulmai ƙali sai manzan allah ya ce ƙada a daraka ha'ula ikairan kafira suka wannan sun riski ko sun samu alkhairi mai yawa tunda sun yi imani sun zama musulmai fa'iza rajulun alaihi sittiyata ni yamshi bayan al-qubur ala yana ɗauke sai ya hango wani mutum yana tafiya cikin makabartin yana sanye da takalma yana sanye da takalma ko ba shoes shi ne ta yi a kafafuwansa yamshi bayan al-qubur faƙala sai manzan Allah ya ce ya sahiba ta ni ya kai abocin kwabashu alƙisifti ya ce ka cire takalmanka fakala ana alaihi sai ya cire takalmansa sai ya cire takalmansa a wata ruwaya ba kawai na cire sai watsar da su aka ce a'a ba cewa ya ka yadda ba a cikin makamarta ne ba a sa takalmi kana ya dauka an kahi ta ka da ya ce haba kuma ka fahimci haka manzo Allah ya ce a yadda su kuma ka ce <laughs> a dauka a fita waje a sa to allah ya samu dace muhallin shahid ɗinmu dai a ciki an canza sunan zaham an sanya mai sunan bashir haka ne wannan hadisin yana da illa hadisi ne da ifi amma ba dukansa ba cewa an shiga an game takalmi makabarta wannan ya inganta mun gane haka cewa an canza mai suna daga zahamun ya koma bashir shi ma wannan ya inganta amma cewa sun taho tare da manzan allah ya ce mai karasa yau ya ce adiyo ba wannan gabar ita ce abinda bai inganta ba mun fahimta wannan hadisin daga cikin fikiyon da ke cikinsa ya nuna ba a sa takalmi a makabarta domin na an ce shi malamai suka ce ba sai lalle ko ba shi ba allahumma sai dai in makabartan nan akwai haki ko kaya ko wani abu da zai iya cutar da mutum to wannan sai ya sanya amma in dai lafiya lau take ba wani abu da zai cutar da mutum to ba a son mutum ya sanya takalma ya shiga cikin makabarta sai ya cire takalman sai ya shiga makabarta mun fahimta shi yasa za a ga waɗansu za a shiga suna cirewa waɗansu kuma sai ya shiga da nasu قال البخاري حدثنا سعيد ابن منصور قال حدثنا عبيد الله ابن إياد عن أبيه قال سمعت ليلى امرأة بشير تحدث عن بشير ابن الخساسية وكان اسمه زهما فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا وكان اسمه زهما دا سننسى زهما sai manzan Allah ya cire mai wannan sunan sai ya sanya mashi bashir a shekara ba a sa sunan bashir wai zahamu abuwan zahamu a sa ma yaro suna zahamu in an ji yaro mai wannan sunan sai a cire a sanya mai wani suna babu barrata sai babin barra akwai suna barratu kwalikun salam a wannan ba washe ne ke cewa basiru a bashir ɗin ne ake ce ma basiru a bashir ne shi ake ce basu ba haushe ne ke cewa basiru mun gane ko ya ce bashar to gara ma bashar ɗin da bishir da basiru wani da an ɓaci suna amma sunan bashir yake a wannan da wani albasir suna ne wannan lafiya da a to a kuma wanda shi ya fi banna albasiru allah ke da suna allah ne so yana daga cikin kuskure sunan da yake kaza a cire a sanya mashadin da kiran na ƙarshen banna ce ba ya karawa ba kuma inda za a gane banna ce kamar abdullahi ne sai a cire abdul a ce mashi ya eh a kamar ya kiɗi <laughs> kaga ba zai hidu ba to haka abdurrahman sai a cire abdulin sai a ce mai rahman kuskure ne babba eh? to kowa aka ce abdu bawa ke rawa <laughs> to ba ce allah ba ko kuma banna ta biyu game da waɗannan sunayen shine kamar abdulkarim wadai suna sha abdulkarim abdulrahman abdulrahim kuskure sai dai ka ce abdulkarim abdulrahmani abdulrahim kamar yadda abdullahi ai baka cewa abdullahu sai da ka ce abdullahi Allah samu dashi ana nan abdalla abdalla eh abdalla ana cewa abdalla ana cewa abdalla ma'anas ɗaya da abdullahi wa alaikun salam eh to menene rahama ne yake nufi eh arrahmanu me yake nufi mai rahama ana nan dai wa salam eh. akwai eh daban-daban ne basiratu amma yana daga cikin sunayen da yake makaruhi ne a sa mutum shi kamar yadda za mu gani nan gaba ta bashar kenan ba ai eh, dazuna a basiru akwai suna namiji basiru basir basir shi ne na basira da akwai bashir kuma babu barra sai babu sunan barratu barratu sunan mace ne barra to shi ma ana sanya shi ko ba a sanya shi imam al-bukhari ya ce haddasa qabishatu qala haddasa sufyanu an muhammad ibn abdurrahman maula ali dalha an quraibin an ibn abbasin anna isma juwayriya kana barrata ma hannabi sallallahu alaihi wasallama juwariya wannan hadisin daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda ya ce anna isma juwariya sunan juwariya kana barra ya kasance sunan tabarra barra ma hannabi sallallahu alaihi wasallama juwariya sai manzo allah ya cire mata wannan sunan sai ya sa mata juwariya juwariya ita wannan mata juweriya an samu ta ne a yakin da aka yi na banin mustalik a wannan yakin aka kama ta a matsayin fursunar yaki ko a matsayin ganima da aka kamo ta sai aka raba ganima sai wani sahabi ya karbe ta a matsayin kasance na ganima da ya karɓe ta a matsayin ganima sai ya buga mata fansa ta ce toke ki kawo kaza ki fanshi kanki kawai sai ta tafi wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce ya rasulallah wanda aka ba ni ya buga min fansa ina son ka taimaka min da abin da zan biya in fanshi na. aisha tana ba da labari da kanta ta ce tun da ta ganta wajen manzan allah ta ji gabanta ya haɗa ce to wannan <laughs> kuma abinda ta ji tsoro shi ya zo ya faru sai manzan allah ya ce a'a kina son in maki abin da ya fi abin da kika nema albarka alheri ya ce i eh. ya ce zan ba ki kudin fansa da je ki fanshi kanki idan kin fanshi kanki wannan kudin da na baki su zama kudin sadaki ke aure shi sai ce ta yarda sai manzo Allah ya ba ta kudi ta je ta fanso kanta sai manzo Allah ya aure ta to a lokacin sunan ta barra, sunan da fito da shi sai manzo Allah ya sanya mata suna sai ya sa mata juyariya kun fahimta a wannan yakin an kashe mijinta wanda take aure a can garinsu kafin su musulunta kashe shi aka daga lokacin shekarar ta ashirin ko wani abu kamar haka nan daga baya babanta ya zo ya musulunta wajen manzan allah manzan allah da ya aure ta duk danginta wanda aka kama fursunonin yaƙi suna nan bayi suna bauta da suka ji cewa manzan allah ya auri 'yar uwarsu sai suka ce to bai yiwuwa mu kama sirkan manzan Allah a matsayin bayi kowa yanta sai aka yanta su aka yanta mutane da yawa saboda ita kuma da sai suka musulunta wannan shi ne siyasar da manzan Allah ya sa ya aure ta mun gane saboda shi manzan Allah aurensa duka yan kalla aure ne na maslaha ba kamar yadda waɗansu makiya addinin Allah ba masu son taɓa mutuncin manzan Allah suke propaganda cewa manzan Allah ya auri mata da yawa ya auri mace sha biyu sha ɗaya kuma shi ya ce wa mabiyansa a tsaya kuɗi kaga wannan rashin in ka kalla duk auren da manzan Allah ya baya ba ne ba kawai don yana sha'awar mace akwai hikima akwai siyasa ta da'awa cikin auren to ita wannan kaji siyasar da ke cikin aurenta manzan allah yana son sanadiyarta waɗansu a ƙara samun ya ƙaruwa a addinin musulunci kuma sai aka zo aka samu mun gane amma kun ga wannan mutumin na kano aljabbar ai yayi magana kan wannan auren ko abinda shi ya ce ma manzan allah ya sa an kashe mijinta don ya aure ta kuma ya ce a cikin buhari. kuma ka zo bukharin ba inda ya bada labarin haka yaƙi aka yi wa ya san mijinta ne ma a lokacin so ba targetin ɗin shi aka yi ba don a kashe shi don manzan allah yana son ya aure ta yaƙi ne ya kama aka kashe shi normal procedure wadda ake bi wajen rabon ma ita aka bi sai aka ba wani sahabi shi sahabin da kan shi ya ce bai iya zama da ita bai iya rike ta bari ya dora mata fansa shi kudi yake so ta biya shi shi kenan ta kara gaba ita ta zo da wajen manzan Allah ta ce a taimaka mata duk cikin mai laifin manzan Allah a ciki amma da yake ana sa a taɓa mutuncin manzan Allah sai aka ce ai ya sa an kashe mijinta a yaki. sannan kuma ya zo ya aure ta kuma dan sharri ya ce kamar jiya da dare aka kashe mijin yau da sa ya aure ta amma an kasa mace irin haka sai ta istibirai shi da Allah shi ya koya haka to shi sai kare wannan dokai Allah ya tsare mana imani babul aflaha wa alaikum salam wanne zuwaira eh. a ayyana wani halatta bai dace ba zuwaira bai dace juwariya ne juwariya shi ne suna da shi ba washe sai dinga cewa zuwaira sunan juwariya ba zuwaira ba haddasa da amru ibn marzuk قال حدثنا شعبة عن أبا ابن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال كان اسم ميمونة برا فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة haka ita ma maimuna matar manzan Allah sunanta da barra manzan Allah ya cire mata wannan sunan sai mai da mata maimuna maimuna a bahaushe ya ke cewa maimuna amma sunan maimuna ko kuma ce mune ko mune na wanne eh, bai da illa bai da illa sosai za a gani babu aflaha sai sunan aflaha afla ana son ya ko ba a son ya umar ibn hafsin kala haddasa na abi kala haddasa na al'abash kala haddasa na abu sufiyan an jabir an nabi sallallahu alaihi wasallam kala in ishta na haitu ummati in sha allahu an yi sami ahaduhu baraka wa nafi'an wa aflaha wala adari kala rafi'an amla yuqalu hahuna baraka ba yuqalu laysa hahuna faqubida nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yanha an dhalik wannan hadisin daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yarda yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce, in ishtu in na rayu na haitu ummati in sha Allahu an yusammi ahaduhum baraka yace in sha Allah ta'ala in Allah ya raya ni zuwa wani lokaci sai na hana yin al'umma ta sanya sunan baraka a sa ma yarinya suna baraka akwai baraka ku wa nafi'an da nafi'u akwai fi ne na <laughs> babu mutu <laughs> ina nafi'u <laughs> Allah sama mu wa aflaha da kuma aflaha manzo Allah ce in na rayu sai na hana sanya su sai ce wala adari qala rafi'an amla shi marwacin hadisin ya ce ban sani ba shi manzan Allah ya sanya rafi'u ko bai sanya ba akwai rafi'u ko to yana cikin wanda manzan Allah ya ce zai hana koko ba ci kamar ya manta yana ciki ko bai ciki to me yasan ya manzan Allah ya ce zai hana ya ce za ka ji an zo gida an ce ha na baraka akwai baraka da nan fa yuƙalu sai a ce lesa ha na ba baraka a nan an kori albarka <laughs> to amma ƙarshen al'amari jabir ya ce faƙo bidan nabi sallallahu alaihi wasallama walam yanha an zalika sai manzon Allah aka dauki rayuwarsa sai bai hana bai kai ga shedanta cewa ya hana ba bari mu hada da hadisi sai mu ce mai malamai suka ce قال البخاري حدثنا المكي قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير سمع جابرا ابن عبد الله يقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى an yi ma biya ala wa baraka wa nafi wa yasar wa aflaha wa hau zalika sun masakata ba'adu an ha falam ya ƙulshai an wannan hadisin an karɓo shi ma daga jabir ɗan abdullahi ya ce manzan allah ya yi nufin ya hana sanya waɗannan sunayen akwai sunan ya'ala da baraka da nafi da yasar da aflaha wa hau zalika da makamantan suna irin waɗannan amma sun masakata ba'adu ha, sai kuma manzan Allah ya shiru bai ce komai ba falam kunshe an bai ce komai ba to magana uku malamai suka yi kan waɗannan sunayen, magana ta farko suka ce hadisin akwai annasu wal mansuk a cikinsa da haramun ne sanya waɗannan sunayen daga baya kuma shirin da manzan Allah ya sunna ya halatta kun fahimta da haka suka ce kenan an soke hukuncin magana ta biyu waɗansu malamai suka ce ba haka ba ne ba ba wani abin da aka soke a nan ciki da can manzan Allah ya yi nufin ya haramta ya hana sa sunan hani na karhanci to sai nufin ya daga wannan hannun daga karhanci ya koma hani na haramci to kuma har ya mutu bai yi wannan ba da haka sai hukuncin na farko yana nan cewa makaruhi ne sanya waɗannan sunayen kun fahimci wannan magana ta biyu kenan magana ta uku magana ta uku shine suka ce makaruhi ne sanya waɗannan sunayen an tambaye bin bas game da waɗannan hadisan da sanya waɗannan sunayen ce babu laifi amma makaruhi ne a sa irin waɗannan sunayen mun gane da haka dama kamar yadda muka yi bayani cikin sunayen akwai sunan da makaruhi ne a sanya shi akwai wanda haramun ne in haka ce haramun ne to sai an sake shi da haramun ne na sai mun canza wa nafi suna yanzu ba makaruhi ne to babu laifi ana yi cigaba da tafiya a haka sannan illar da ta sanya aka hana kamar da ce shi umcin suna ake yi akwai baraka a nan a ba baraka to saboda shi umci rashin albarkar na iya shigowa a wannan lokacin mun gane ko kuma sunan mutum baraka din kamar yadda aka ce kaga albarka ake nufi ya kamata mai sunan ta zama mai albarka to sai a ko ba ta da albarka kaga an sami an samu ce waɗanda da suna daga cikin dandan da ya sanya waɗansu malamai suke ganin makaruhi ne saka sunayen don haka in aka ce wannan sanya wannan sunan makaruhi ne kaga a tashin farko bai kamata a sanya su ba za ka suna daga cikin sunayen da ake so kar a sanya ma yaran su amma idan an riga an sanya babu laifi sai a ci gaba da amfani da su kamar yadda a cikin tabi'ai akwai masu waɗannan sunayen da yawa abdullahi dan umar cikin yansa akwai nafiyu babu rabahin sai sunan rabah a sanya shi ko ba za a sanya shi ba sunan bilal ibn raba to rabah قال البخاري حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عمر ابن يونس ابن القاسم قال حدثنا إكرمة عن سماك أبي زميل قال حدثني عبد الله ابن عباس قال حدثني أوبر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لما أتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه fa'iza ana bi rabahin gulami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya raba istabili ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin an karɓo shi daga umar ɗan khaddab ko kuma daga abdullahi ɗan abbas ƙala ya ce haddasa ni umar ibn khaddab umar ya bani labari kala ya ce lamma a tazalan da biyu sallallahu alaihi wasallama nisa'ahu lokacin da manzan Allah ya kaurace wa matansa kusan manzan Allah ya taɓa kaurace musu tsawon wata guda saboda an samu an samu an samu hayaniya cikin gidan suka tada wa manzan Allah hankali sai manzan Allah ya ga kawai bare tashi ya tafiya shi. sai ya koma masallaci ya ce bai dawa gidansa ya yi wata guda su sai koma masallaci bayan wata guda sai ya dawa. to lokacin nan umar da ya sami labari a gida ɗiyarsa tana ciki hafsa sun tada manzan allah hankali to sai umar ya taho gidan don ya zo ya gaɗiyarsa ya mata fada ya ce to da ya zo fa'ida ana bi rabahin sai ga raba gulami rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaron gidan manzan Allah ne fana daitu sai na kira shi na ce ya raba ya kai raba istadulli ala rasulullah je ka nema min izini wajen manzan Allah ka ce zan shigo mun gani wannan da ya halatta ana ya sa sunan raba saboda ga ɗan gidan manzan Allah ne masa hidima sunansa kenan manzan Allah kuma bai canza mashi ba bai sake masa ba kenan babu laifi a isa ne wannan sunan na raba mun gane to Allah ya samu dace su wannan babin ya kare idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi babin sunayen sunayen annabawa wajen sanya ma yara su menene darajar su kuma menene falalar sanya ma yara su insha Allah ta'ala a kira sallah